Kaze mwese turabahaye ikaze kandi murano makuru agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira bamwe mu banyepolitike bari baserukiye imigambwe yabo mu biganiro mu gwisendeye wari watunganije ntibabona kumwe ingene ibiganiro byorangiza ibibazo mu Burundi nkuko babivuga byogenda nabo bitumigwamwo bamwe bati abagiye mu migwigwana nabagiye mu byo gutembagaza ubutegetsi ntibokumigwa eh, bo, abandi nabo bati batinyabona bose bukumvirizwa kuva ubu ngo abapolisi bazohora bajya gusaka ibigwanisho mu banyagihugu bazohora bitwaza impapuro zibemerera gukora icyo gikorwa bongere kandi bagire icegeranyo cy'ibyo bahatoye aho ibyo rero bikaba byashyikirijwe n’umushikiranganji arangiye mu nyoni akaba asanzwe ari umushyikirangajwi w'umutekano urubanza rero rw'abagirizwa guhirika ubutegetsi mu kwezi kwa gatanu k'umwaka urangiye wabandanije n'imamutaga w'uno munsi ya igitega inyuma y'umutaga akaba rero humvirijwe witwa nzeyimana joseph yari asanzwe acungereye ubuzima bwa general zeno ndabanese isanganiro turongeye kubaha ikaze muri makuru no munsi umugwi w'igihugu utunganya ibiganiro sendeyi watunganije ibiganiro bihuza byawuhuje rero n'abari mu mashyirahamwe yigenga nyuma y'ibiganiro byatunganijwe mu ntara zo mu gihugu hagati kuri uno wa gatatu umugwi sendeyi watunganije ibiganiro ku banyepolitike barongoye imigambwe cyo kimwe n'abari mu nani z'abigenga ico basabwa kwari gutanga ivyiyumviro vyotuma hatorerwa umuti urama ingorane zihanze igihugu cy’u Burundi mu vyiyumviro bitandukanye vyashikirijwe n'abanyepolitike harimwo kudahuza kubo kwitaba ibiganiro vyohuza leta y'u Burundi n'abanyepolitike bahungiye hanze y'igihugu Augustin Nzojibwami arongoye umugambwe sangwe Pader avuga ko abashatse gutembagaza ubutegetsi n'abafashe ibigwanisho badashobora kuja muri ivyo biganiro ishirahamwe mpuzamakongoni mu ngingo mirongo ibiri na cumi n'umunani n'ibiri na kabiri irindwi n'icenda yaravuze neza yuko ivyo biganiro bidakumira bidatumigwamwo abantu bose bakoresha inguvu n'iterabwoba ibyo biranditse naho bihari twebwe turemera ingingo za one bibiri na kabiri n'umunani n'ibiri na kabiri n'icyenda yuko ibyo biganiro bidakumira dialogue inclusive iba ikabera mu burundi kandi ntijemo abantu bakoresha iterabwoba ntijemwo abantu bagiye muri violence ibyo bindi abandi bavuga birafise ikintu kinyegeje twebwe rero muri sangwe padere ibyo biganiro basaba bibera hanze harimo bose umugambi usanzwe paderi urabyaza ariko agatorwa sarongoye abigenga amizero y'abarundi siko abibona avuga ko atamurundi n'umwe yo kumirwa agasigura ko abo bagirizwa ibyo byaha bafise ica akavuga ko atari abo gukumira uwafashe ibigwanisho arafise kumbura impamvu yarabifashe none uvuze uti uyo uko bigenda kose ntituzopfa tuganiriye wumva none utaba umuhaye ahubwo impigi y'uko abandanya muri iyo nzira yo kwitwaza ingimba kandi twashaka y'uko atangimba yobaho ariko ko hoba ingingo ko ariyo yoshigwa imbere iyo ngingo nayo ishigwa imbere mu gihe abantu bavuganye wumva rero ntibikwiriye ko ari uwo kugara uwo muryango kumbure bivanye n'ibyabaye bivanye n'ingorane uko zoba zimeze boraba ati mbega none aba bantu ko bafite ibigwanisho canke ko bafashe inzira yo gukoresha ibigwanisho bobo iyo nzira boyiheba gute kugira ngo dutorere umuti urama ibibazo byacu turi hamwe mwamenya ko umugambwe sabanyafodebu urongowe na Leonce Ngendakumana hamwe na Iprona ishami rya Karori nditije itaserukiwe muri ibyo biganiro mu mugwi w'igihugu ujejwe ibiganiro byo hagati mu gihugu bo bamenyesha ko indongozi z'iyo migambwe zari zatumiwe akoze Evariste nziko banyanka ubushikiranganje bw'umutekano bwaraye bufashe ingingo yuko kuva ubu ibikorwa byo gusaka bikorwa mu makartier n'abapolisi bitazosubira kuba mu kajagari arangiyome bunyoni aramutse ubwo bushikiranganje akaba yamesheje ku kiganiro yahaye abamenyesha makuru ku munsi w'ejo bene gusaka rero ubu ngo bazokwitwaza igipapuro kibaranga bongere kandi basinye ku cegeranyo cy'ibizoba byafashwe kugira ngo ibintu by'abantu ntibisubire kuzimira nk'uko byavuzwe n'uko byavuzwe mu miryango myinshi umupolisi rero ngo atazobyubahiriza ngo ukaba azohanwa nk'uko byemezwa n'umushikiranganji w'umutekano Alain Guillaume Bunyoni byaratunganijwe ku buryo imbere y'uko igikorwa nk'icyo gitangura inyamiramabi zose zimenyeshwa umurimo zigiye gukora uwo ari wo n'ingene zibwirizwa kuwukora ku buryo nabo bagenda bazi icyo bagiye gukora bakaba bazi n'uko barenze ku mabwirizwa bahawe baheza bagahanwa igikorwa cyose rero kijyanye n'isaka kibwirizwa kurangwa n'icegeranyo hariho icyafashwe kikerekanwa n'urwandiko ruvuga icyo kintu cyafashwe hamwe n'umukono wa nyenecyo ari telefone yafashwe hakaba urwandiko ruvuga ko yafashwe na nyene telefone akandika agasinya akavuga ati telefone yanjye yafashwe kandi igiye mu minwe ya kanaka n'ejo canke hirya y'ejo igiye kurondegwa igaheza ikabonekana mvuze telefone hari n'ibindi bintu byinshi eh, bishobora kuba sezi cyangwa ibindi ugasanga byabuze igikorwa cy'isuzumwa kizorangurwa kandi aho kizobera hose hazoba hari abarongoye abandi haba hari intwazangabo ibwirizwa kubazwa ibiriko birakorwa hanyuma kigakorerwa ku mwanya uzwi kandi biciye mu mategeko abigenga umushikiranganji Alain Guillaume Bunyoni tubibutsa ariko yuko hari haciye ukwezi kurenga umuvugizi w'igipolisi Pierre Nkurikiye ashikirije yuko abazohora baja gusaka ibirwanisho bazotwara imitayi gusaka kandi bagaherekezwa n'abajejwe intwaro muri icyo kiganiro kandi kubamenyesha amakuru umushikiranganji Alain Guillaume Bunyoni yaranashikirije yuko urupapuro rwo kugendesha imodokari rugiye guhindurwa vuba rugakorwa mu buryo bwa none gutyo ngo bazigana canke bakoresheza amagendo ngo bazoba bafashwe n'ikoreshwa ry'ibibazo bitanga uburenganzira bwo gutwara imodoka ribera ku mugaragaro hariho n'umugambi kugira ngo hakogwe amaperimi adasubirwamwo kugira ngo abahora bakora ubusuma bwo gufyatura amaperimi bakayahereza abantu abo banze bave mu nzira hanyuma dusigare ducunganwa n'aboza kugira akarenganyo kavuye indani mugabo twagiye kugira amatohoza dusanga hari ibice birenga mirongo ine ku ijana by'amaperimi yagiye ahabwa abantu mugabo tugasanga na n'amaperimi yakorewe inyuma y'ikigo yabwiza gukorerwamwo yafyatuwe ku nzira za magendu icyo rero ntikizosubira mu minsi iri imbere kuko ubuhinga buhanitse buzokoreshwa ku buryo iyo permi naho yo kwita ku rutare atopfa yarayisubiyemo naho yo bigenza gute ubwo buhinga rero turamaze kuburonka hasigaye ko butangura gushyirwa mu ngiro hari kandi ubundi n'umugambi wo gushyiraho ibyapa aho hose hazoba hari ikirindiro cy'abasuzuma ku mabarabara icyo cyapa nacyo kikazaba cyanditswe ko mu ndome zibonekana neza amajambo akurikira igipolisi kizira igiturire kugira ngo uwo ari we wese aharengutse amaso yiwe amwereke ubwonko bwe bwiyumvire hanyuma umutima we ugira icyo umubwiye ntahave anatangura kwiyumvira yuko ahava aza guhendahendesha iyo nyamiramabi igiturire nibyo ni kiriya ngo bishike hose mugabo ibindi biriko birakorwa kugira ngo bishyirwe hose tukivuga ibyo mu nzego zijejwe umutekano abasirikare bahoze mu gisirikare ca kera bita ba ex-fab mu gifaransa baridogera abatwarwa ubushikiranganje yuko bahindurirwa aho bakorera ku bwinshi ibyo rero bikaba byavuzwe eh, bafatiye ku basirikare bo muri ikambi bita bazi baheruka guhindura guhabwa amamitasiyo uhereye rero ku bari bayirongoye umuvugizi w'igisirikare Colonel Gaspar Baratuza avuga yuko ari bisanzwe ko bahindurirwa aho bakorera kandi ngo nta ntibisigura yuko eh, hari icuka kibi mu gisirikare n'inkuru ya mugenzi wacu Mihai Kanyange abo basirikari ijana na cumi na batatu bamugariye mu bikorwa byo kugarukana amahoro mu gihugu cya somaliya bavuga ko barindiriye agashumbusho kabo kuva mu kwezi kwa kigarama umwaka uheze gushika n'ubu ngo amaso yaheze mu nzira ngo mu gihe bari basabwe gutanga amanimero y'amakonte yabo bizeye ko bagiye kuronswa utwo dufaranga tw'inshumbusho mu gisirikare c'u Burundi ho bavuga ko icyo kibazo kiri mu minwe y'ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika kitobarizwa mu bushikiranganje bwo kwivuna abansi n'abahoze ku rugamba si ukuvuga yuko bari barindiriye bari bafise isango ni ukugira ngo barabe ko boshira botunganiza abo bose bari bagize izo ngorane biriko birakogwa amazina yaramaze kuboneka yaratanzwe hanyuma ari uwarabuze idosiye runaka urupapuro rumwe cyangwa urundi ababijejwe bavyuzuza ntibaze rero kwishuza ubushikiranganje kuko si bwo butanga ku karusho nishire hamwe rya Afrika iruhande yabo hari abasirikare bo mu ikambi yahoze yitwa base ariyo brigade logistique bidogera ihindura ryaho bahora bakorera ico bita mutation mu rurimi rw'igifaransa ihindurwa ririko rikoregwa abahoze mu gisirikare ca kera abo bita ba ex-fab colonel Gaspar Baratuza avugira igisirikare c'u Burundi yishura ko ari nibaza uwo wabitanze yuko yashikuje biko bitameze uko kera noneho nk'ubu hagiye uwahora atwara iyo kambi bazi nibyo yahora mu gisonzo cya kera akaba yasubiriwe n'uwundi yahora mu gisonzo cya kera nyine eh, yaba bicuritse byagenze ukundi aho niho byari kungora gusigura uwavugira igisirikare cy'u Burundi arahakana kandi ko iryo hindurwa ridatumwa n'icuka kibi coba kiri hagati y'inzego z'umutekano isanga inama isumba ingimba mu bijyanye n'ubutungane abagizwe gutembagaza ubutegetsi mu kwezi kwa gatanu k'umwaka urangiye w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu bongeye kandi kumvirizwa muri sentare nkuru y'igitega igisata cyayo cy'iyungururizo hakaba harengutse abantu cumi n'umwe barimo intwazangabo zibiri n'abasoda icyenda nako bato bato inyuma y'umutaga rero hakaba humvirijwe uwitwa nzeyimana joseph ni nkuru ya mugenzi wacu arthur kavabushi inyuma y'umutaga sentare yumvirije nzeyimana joseph yari asanzwe acunga ubuzima bwa generale zeno ndabaneze ahabwa na uwamutwara ubundi yumvirijwe ni ndayikezelene nawe nyine ivyo yagirizwa arabihakana ngo kuko yari mu ikambi y'igipara asanzwe akoreramo mu nyuma general godefroi niyombare abaha itegeko ryo kuja kuri radiyo televiziyo y'igihugu ngo bahahurire na general prime niyo ngabo avuga ko bagiye bakiriwe n'amasasu hanyuma aca arisikana katagaruka Richard nawe nyene akaba yari asanzwe akorera muri iyo kambi y'igipara mugabo wewe akaba yamenyesheje ko itegeko yarihawe n'umukuru w'iyo kambi ryo kuja kuri radiyo nkuru na televiziyo by'igihugu nawe nyene yamenyesheje sentare ko bagiye bakiriwe n'amasasu aca arabivamwo yemera kwishikana ku basirikare bari bahari hari uwundi yitwa ngabira Dewo yari yegejwe mu ntara ya mbere ariko atitavye umushingamanza wiwe yabwiye sentare ko asanzwe afite ubumuga bwo mu mutwe ataha sentare urupapuro rwo kwa muganga rubyemeza akaba ariko humvirizwa n'impagaritse rondasi ikindi ni uko abamaze kumvirizwa kuri uno munsi bose bari bafise abashingamanza amateka igitega radiyo isanganiro arakoze mugenzi wacu hatuye kavabusi kavabushi nakoyo igihugu ngo kiri mu muryango w'ibihugu biri mu karere ka Afrika y'ubuseruko gitebye rero gushiraho amategeko y'uwo muryango gishobora kandi kudashikira vuba ibyo kiba citeze muri uwo muryango bivugwa n'umuhinga yakoze icigwa mu ntambamye rero Burundi bufise mu kwinjira muri uwo muryango w'ibihugu bya Afrika y'ubuseruko mu bijanye na cyane cyane n'amategeko Maître Augustin Mabushi akavuga yuko ingorane eh, y'uburyo ari nayo gituma kinini Burundi butashiraho ayo mategeko reka twumvirize mabushi ingorane kenshi ni uko hari ingorane z'uburyo izo mugabo nibaza yuko umuntu ashobora kuza aragenda buke kuko uburyo bubonetse mugabo hari izindi ngorane zijyanye n'ukuntu twinjiye muri iryo shirahamwe urundi bwinjiye muri iryo shyirahamwe nyuma y'ibindi bihugu bigaca bisaba yuko igira intambwe ndende kuruta ibindi bihugu muri iryo sanishwa ry'amategeko hakaba n'ingorane zifatiye ku kuntu amategeko dusanzwe dufise ngaha mu burundi dukoresha ari amategeko afatiye ku byo bita code civile ni uko muri iki gice twatanguranye n'umugambi mushasha wo kurwanya igiturire mu kigo cya obr urupfu n'imfana birajyana umunyeshuri uwo ari we wese iyo ikibazo kimunaniye bavuga ngo mwigisha atanze ikibazo kigoye none ko kigoye abandi bakagitora we wariye icyo kibazo cyahawe abantu ibihumbi bibiri n'amajana mu bijyanye n'indero umuyobozi w'indero mu ntara ya ngozi amenyesha yuko imyiteguro yo gutanga ikibazo gitanga uburenganzira bwo kwinjira mu kindi gice cy'amashuri yisumbuye mu mashuri shingiro kiriko kigenda neza ariko ngo haracariho ingorane zifatiye ku binini bidashobora kurangira hamwe n'abigisha badashobora kwigisha ibyigwa birimwo ibisata byinshi inkuru ya mugenzi wacu apoline musagara uko gutera intambwe ngo byavuye ko mu mashuri shingiro y'iyo ntara ya ngozi abigisha bagumye bigisha no mu buruhuko mu myaka y'icenda mu mashuri ane twagendeye abayobozi baremeza ko bateye intambwe iboneka muri porogaramu kiretse muri ico cigwa ca science tekinoloji aho mbere hari n’abatarashyikira ibice mirongo itanu kw'ijana icyo cigwa nyene ca science tekinoloji ngo kirimo ibisata bya fizike biyoloji shimi tekinoloji na informatike gutyo ngo umwigisha ugasanga na byumba byose. agaca yigisha icyo yumva gusa ibindi akabica ko yigira nk'uko bamwe mu bayobozi b'amashure babivuga reka ngo ico cigwa n'abanyeshure kirabagora cane no mu vyigwa byaronsa abigisha bitevye naho nyine hari aho bakiri ku bice mirongo itanu kw'ijana umuyobozi w'indero mu ntara ya ngozi akavuga ko muri rusange bishimishije akanamenyesha ko komine zose ziriko zirubaka amashuri y'imyuga azakira abatazoja mu yisumbuye y'inyuma y'ishure shingiro ibirasi nabyo byahora byigamwo abo mu y'icumi ngo bikazokwakira abazoja mu yisumbuye Desire Nitonda akavuga ko ikibazo c'ibirasi ngo batangorane kimuteye cane ahubwo akabona ko azogira ingorane z'ubukene bw'abigisha na cane cane mu bisata bishasha ariko basaba ko vyugururwa intara y'indero ya Ngozi ifite abanyeshuri bo mu mwaka w'icenda w'ishure shingiro barenga ibihumbi umunani hamwe n'ibihumbi bitanu byo mu mwaka w'icumi Ngozi Honari Muzagara Radio Isanganiro urakoze ya Polina Muzagara Ngozi rero abarimye bikawa baridogera abadandaza bamwe bamwe ngo ikawa rero igurwa na bamwe mu badandaza bimuyinga amafaranga 300 ku kiro mu gihe igiciro cyemewe n'amategeko ari amafaranga majana ane bakaba basaba leta yuko yobakingirwa busuma buramatari w'intara ya muyinga agasaba rimwe kudoma urutoke ku mudandaza uwo ari we wese yokora afise iyo ngendo nkuru ya mugenzi wacu Diodone Nzeyimana mu duce dutandukanye tw'intara ya muyinga abarimyi b'ikawa bemeza ko bariko basahurwa izuba riva bafatiye ku mafaranga ikawa y'ibiturumbwe igurwa ubu ahenshi ntibabarenza amajana atatu ku kiro kandi babwiwe n'abategetsi mu gisata c'ikawa ko igiciro ari amajana ane bamwe mu barimyi bagata umwikomo kuri leta mu yari ikwiye gukingira umurimyi mu gukura akajagari kari mu gisata c'ikawa na cane cane yubahiriza ibiciro biba byashinzwe bakavuga ko bibandanije uko biri ubu ico giterwa njabukamazi bazogiheba bafume birimira ibiterwa mbumbarugo ari nemanira rushabura amatara w'intara ya muyinga avuga ko ingwane z'abo barimyi bazizi yaranagize inama n'abarabwa n'urudanda rwa rw'ikawa muyinga ku munsi wa kabiri abasaba kubahiriza amategeko gushika ubu ariko abariko bagura ikawa y'ibiturumbwe mu ntara ya muyinga nta n'umwe afise ushaka kuyigura ngo atawuraronka icyo bita licence do collecte do case cerise mu gifaransa buramatari w'intara ya muyinga agasaba abarimyi kumenyesha abajije intwaro abo badandaza ngo bacibwe amande n'ibikoresho bavyakwe nk'iminzani mu nama yahuje abakorera mu gisata c'ikawa mu burundi kwa cumi n'umunani ntwarante bumvikanye igiciro kizohora gitangazwa burindwi bafatiye ku biciro ku isoko mpuzamakungu utabyubahirije ngo akakurusha ko kugura ikawa mukamenya ariko nubwo havugwa akajagari mu igurwa ry'ikawa ry'umwaka hariho ahubwo abarimyi bo bakidoga ko bataronswa amahera y'ikawa bashoye kuri sogestare umwaka uheze uramatari w'intara ya muyinga ati abo barimyi ubu barakiwe gushora ikawa zabo ku bandi baguzi begereye akarere kabo ngo ntawo bahatira gushora ikawa kuri sogestare baheraniye yo denenze imana muyinga ngo radiyo isanganiro kuva ubu rero abapolisi eh, bazohora bajya gusaka ibirwanisho mu banyagihugu bazo kwitwaza rero impapuro zibemerera kandi bongere kandi bagire icyegeranyo cy'ibyo bahasanze ni mu ntumbero yo gutuza ubusumwa bw'ibikoresho bimwe bimwe mu nzu byavuzwe mu miryango myinshi ibyo bikaba byashyikirijwe na Langiyome Bunyoni umushikiranganje w'umutekano urubanza rw'abagirizwa guhirika ubutegetsi mu kwezi kwa gatanu kumwaka urangiye rwabandanije n'inyuma y'umutaga hariya igitega ukumvirijwe rero inyuma y'umutaga akaba ari joseph nzeyimana akaba yari asanzwe acungera ubuzima bwa general zeno ndabaneze marie ange niwe bashikirije ano makuru reka tubifurize kugira ijoro ryiza